da je važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju preko puta mene a, Marija Ražnjević. Dobar dan. Dobar vam dan. O čemu ćemo danas razgovarati? današnja tema je problem bio otpada i zapravo vezano za to kompostiranje. Oh, veselim se. <laughs> Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Pa možemo odmah onda u uvodnom dijelu čuti udio e, bio otpada u ukupnom otpadu. Da, e, bio otpad kojeg inače e, čini onaj kuhinski otpad i vrtni ili zeleni otpad zauzima zapravo velik dio u ukupnom otpadu. Zato što građani, zapravo najveći dio građana u svojim kućanstvima ne odvaja taj bio otpad, već zapravo odlaže ga u posude za smeće, dakle zajedno sa svim onim ostalim kućnim, odnosno komunalnim otpadom. I rezultat toga je da bio otpad dakle, čini čak 39% u ukupno prikupljenom komunalnom otpadu koji potom završava na odlagalištima otpada. Na taj način evo ta zapravo visoko vrijedna sirovina e, koja služi za proizvodnju komposta samo dodatno još pretrpava i onako već e, pretrpana odlagališta otpada. Mhm. Tako da zapravo e, kad se uzme u obzir tih 39% odmah na prvu je jasno da zapravo otpad zaista predstavlja veliki problem u gospodarenju otpadom i dakle kada bi se E, kako na lokalnim razinama tako i sveukupno znači na državnoj razini uspio riješiti ili barem ublažiti taj problem bio otpada da bismo zaista da bi se te e, količine e, ukupne količine otpada na odlagalištima znatno smanjile. Uh Ja bih samo rekla da možete sudjelovati u ovoj emisiji i to pozivom na broj potpuno besplatni 0800 5160. A što je sa odlaganjem bio otpada u Karlovcu? Marija? pa evo neki gradovi u Hrvatskoj e, imaju uspostavljen taj sustav odvojenog prikupljanja e, prikupljanja biootpada. E, dakle, bilo da postoje ti posebni smeđi kontejneri odnosno spremnici za otpad u okviru zelenih otoka ili su pak građanima odnosno kućanstvima podijeljene posebne posude za biootpad kao što je recimo slučaj Osijeka gdje su prije nekih mjesec dana ili tako nešto podijelili dakle po svim kućanstvima takve posude. Mhm. U Karlovcu nažalost to još uvijek nije slučaj. Dakle mi još uvijek nemamo smeđe kontejnere na zelenim otocima. Jedino gdje imamo dakle u Karlovcu smeđe kontejnere to su groblja, znači za odlaganje cvijeća, dakle da se ne bi sve stavljalo isti koš i cvijeći i lampioni pa tu se može jedno odvajati. Ali znači u sklopu mobilnih eko otoka, zelenih otoka nema još uvijek tih smeđih kontejnera. Isto tako ni građanima, <laughs> evo građani sami su ovaj upoznati s time da im do sad još uvijek nitko nije podijelio dakle te posude za biootpad. Jesu li možda građani primijetili da je to veliki problem ili se netko žalio? E, pa za sad još uvijek ne, ali evo e, nastojimo ih nekako osvijestiti po tom pitanju, ali evo o tome ću malo u nastavku. E, mhm. Znači sam taj problem bio otpada u Karlovcu, ipak počeo se, ajmo to tako reći, donekle rješavati prošle godine. Znači, taman negdje ovo vrijeme prošle godine gradska tvrtka Čistoća je podijelila 1300 kompostera građanima koji žive u kućama, dakle koji imaju okućnice s područja Borlina i Dubovca. S tim da nedavno su, evo kako vidim u medijima, iz gradske čistoće najavili kako će do kraja godine biti podijeljeno još 1500 kompostera građanima koji žive na Gazi i Švarči, Jamadolu, Turnju i prema Mrzlom polju. Um, neke procjene ovaj, postoje da već eh, zahvaljujući ovim do sad podijeljenim eh, komposterima eh, je udio, odnosno količina otpada na Ilovcu smanjena za čak 400 tona, tako da to su zbilja <laughs> znatne količine. Evo ja bi još jedan put ponovila broj telefona, a, primamo pozive građana 0805160 ukoliko želite sudjelovati u ovoj emisiji. Vremena je jako malo pa vas e, malo pritišćem i stišćem. Slobodno se uključite, sigurna sam da Marija zna odgovor na bilo kakvo pitanje, jel Marija? <laughs> Nadam se. <laughs> u redu, što je akcija Zemlje je zlato? Što je to? Da, ovaj... E, po pitanju e, rješavanja <laughs> biootpada, odnosno problema biootpada u Karlovcu ne samo da je ovo gradska čistoća nešto čini, nego također i Ekopan. E, ekopan je tako uz potporu zaklade Istra provodio akciju Zemlja je zlato, koja je inače završena već negdje početkom sad šestog mjeseca. Uglavnom cilj te akcije bio je upravo to, dakle potaknuti građane da kompostiraju. Tijekom akcije postavljeno je ukupno šest kompostera sa kalifornijskim glistama, postavljeni su u osnovnim školama Dubovac, Skakavac i Vojnić. E, također je postavljen jedan komposter u srednjoj prirodoslovnoj školi, e, zatim je e, postavljen komposter za korisnike Karlovačkih gradskih vrtova i jedan komposter u centru za beskućnike koje evo samo bih ovom prilikom htjela istaknuti imaju zaista predivan vrt u kojem uzgajaju valjda sve živo što uspjeva na ovim prostorima. Zbilja jako brinu o svom vrtu i to se vidi kad se dođe tamo. Inače, nekakav cilj je zapravo bio same te akcije, kao što sam već i rekla, da se potakne građane dakle, da kompostiraju, e, da, da zapravo što više e, koriste taj bio otpad, a ne da ga dakle bacaju, da, da završava na odlagalištima otpada. E, I evo, nadamo se kako će ti komposteri, znači kako će biti primjer i ostalima, dakle <laughs> možda nekim susjedima, možda dakle djeci roditelja iz tih osnovnih škola, da i oni dakle kod kuće počnu zapravo mhm. kompostirati. Kad smo kod Educir je li se radilo nešto na tom tragu? tako je, također e, u sklopu te akcije bila su održavana i ona, biti to su bile tipa radionice e, za ovaj, e, znači i u školama gdje Što su se postavljali. građanstvom, ko najbolje, ko nekako najbrže savlada te informacije, jel se to primjećuje naše građanstvo ili kad ovako se održavaju koje kakve akcije u školama, vrtićima? Pa mislim da je definitivno najbolja opcija, znači tako ovaj, održati nekako kratko predavanje i onda dakle ujedno i postaviti taj komposter i odmah pokazati pokazati kako to sve skupa u praksi izgleda. Zapravo uh, sami ti komposteri um, ima ih različitih, znači možete ih kupiti, možete ih i napraviti sami, možete od običnih dakle drvenih paleta, zbilja to nije ništa strašno. Um, ja danas neću ići u neke detalje same izrade kompostera, samog postupka kompostiranja, ali evo ako je bilo tko od građana, od slušatelja zainteresiran, uh, pozivam ga da nam se javi u Ekopan, uh, gdje će zbilja dobiti sve detaljne informacije, dakle i o radi kompostera i o samom kompostiranju i kalifornijskim glistama i o humus koji se time dobiva i zapravo sve te nekakve detalje koji ih e, zanimaju. Mhm. ja bih samo prije nego što nastavite, Marija je rekla još jedan put broj telefona 08005160 ukoliko želite sudjelovati u emisiji i na kraju krajeva za Mariju, e, Mariji postaviti e, neko pitanje sigurno sam da pitanja ima. Jeste primali u Ekopanu uh, prijave građana upravo, odnosno pitanja na ovu temu? A, ne, ne i upravo zbog toga mislimo da zapravo građani uh, još uvijek nisu osviješteni po pitanju tog bio otpada, uh, da zapravo jednostavno ne razmišljaju nešto previše o tome i zato je dakle provođena ta akcija Zemlja je zlato kako bi ih se potaklo dakle da, da, da se uključe, da, da krenu dakle jednostavno... Da krenu zvati. <laughs> da. A, dobro, evo predlažem jednu kratku pauzu pa ćemo se vratiti natrag u emisiju. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Evo u ovom drugom dijelu emisije Marija može najaviti aktivnosti Ekopana i to radionicu modeli informiranja građana. Marija? Mm, tako je, mi znači u utorak sljedeći tjedan, odnosno 28.6. održavamo radionicu pod nazivom modeli informiranja građana Cilj te radionice je zapravo potaknuti nadležne službe sa područja grada Karlovca na znači što transparentnije što transparentniji rad i zapravo što bolju komunikaciju sa građanima jer ipak su oni tu mhm. dakle u službi građana tako da ovaj, evo na radionicu ukoliko je netko od građana zainteresiran također može doći svi su dobrodošli dakle da se i oni osobno uključe sa nekakvim svojim primjedbama možda komentarima preporukama samim dakle nadležnim tijelima mhm. također evo samo bih htjela najaviti još aktivnosti gradskih tvrtki zelenila i čistoće dakle ovih dana radnici odnosno djelatnici radne jedinice promet prometne signalizacije tvrtke Zelenilo e, obnavljaju takozvanu horizontalnu signalizaciju na prometnicama u centru grada i u novom centru, odnosno drugim riječima iscrtavaju se pune isprekidane crte biciklističke staze, parkirališta i ostale oznake koje se nalaze na cesti. Pa evo, možda malo upozorenje da pazite kud gazite, a ovaj, da, ne bi cipele bijele. Da, da. I ovaj. ostavljali ovaj. tragove po našem lijepom gradu. Dobro. Tako jer evo na jednoj biciklističkoj stazi, e, odnosno na jednom dijelu biciklističke stazi sam baš primijetila da je netko baš onako fino se provozao po toj svježoj bojanoj crti pa je ostalo onako jugavo okolo, onako simpatično. Znate gdje živi, ajde, barem <laughs> to. da, ovaj, isto tako s druge strane um, iz gradske čistoće uh, upozoravaju, odnosno obavještavaju građane da uh, odvoz miješanog komunalnog otpada od jučer, odnosno od srijede će biti organiziran danas. Mhm. Odvoz e, otpada od e, danas biti će e, organiziran u petak, odnosno sutra, a odvoz od petka biti će organiziran u subotu, dakle zbog jučerašnjeg neradnog dana, eto sve se pomiče za jedan mhm. dan. Ostaje nam još samo da najavimo sljedeću emisiju, to radimo za par sekundi. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Evo na samome kraju približavamo se zadnjoj emisiji. A, imat ćemo jednu pauzu od dva mjeseca. Tako. Kroz cijeli sedmi i osmi mjesec nećete nažalost slušati. <laughs> mari da. Ljetna šema, rekla bi ovdje u mojoj zgradi. Ok, izvoli Marija, u sljedećoj emisiji. E, naša sljedeća emisija, dakle sljedećeg e, četvrtka, tema je, evo, ukratko, korisni savjeti. Znači, e, ništa specifično, ništa onako sad usko, bit će to zapravo savjeti vezani za različite kategorije. Nastojat ću se bazirati na one nekakve najčešće prijave, primjedbe građana koje mi dobivamo na naš zeleni telefon i evo prije te ljetne pauze dati nekakve kratke smjernice. jednostavne smjernice građanima što mogu učiniti po pitanju određenih problema. Hvala lijepa Marija. Vidimo se sljedećeg četvrtka. Tako je. Do slušanja. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu